Ella tenía un novio que le insistía, que no la dejaba hacer como quería. Socia, pues madre mía, tú quieres que sea tuya, pero ella quiere ser mía nada más. Exclusiva como un pagani. La baby se puso al mini, se quitó el bikini, que nos vamos solos. Ella de vulgar y vestía para el party yo el cuello frío, polo, polo. Lo que le gusta es que yo no la jodo. Y si le veía que vaya, me sigue el coro, yo la detono. Y por eso está puesta pa' mí. Siempre parte, tengo tiempo, mami, cómo no. Quieres cantar, pues agarramos el micrófono todo te y como en cuatro en todas las cosas no te tengo fotitos y videitos y tú echándote la cara. Tú no te comportas cookie, tú eres una diabla. Te gusta que cuba chorizo, te pone mala. Adicta a lo sucio y acá tú no le vas. Tú eres ninfomana, te gusta chingar. A mí que me encanta ponerte a mamar. Yo en pastilla y tú eres arrebatada. Chingando en el carro, mano en el cristal. Ella tenía un novio que le insistía que no la dejaba hacer como quería. Socia, pues, madre mía, tú quieres que sea tuya, pero ella quiere ser mía nada Exclusiva como un pagani. La baby se puso al mini, se quitó el bikini, que nos vamos solos. Ella de vulgar Y vestida para el yo el cuello frío polo, polo. Lo que le gusta es que yo no la jodo, y si le veía que bella me Y por eso está puesta pa' mí Siempre parte tengo tiempo, mami, cómo no Quieres cantar, pues agarramos el micrófono Ponte bien puta de ladito, te doy cómodo En cuatro en todas las cosas no te tengo fotito y video Y tú le echándote la cara Tú no te comportas porque tú eres una diabla Te gusta que Cuba Chorizo te pone mala Adicta a los sucio y acá tú no le vas Tú eres ninfomana, te gusta chingar A mí que me encanta ponerte a mal. Yo pastillo y tú eres chingando en el carro, mano en el cristal.